підняв його і, вивертаючи щелепи в позіханні, поцікавився. Куди ж несе вас лиха година? Іменно лиха година, погодився Василь. Треба доктора, бо таке діло. І погнав коней до першого перехрестя, яке вело до лікарні і до одноповерхового будинку для лікарів. Василь Роман знав, де живе знаменитий на всю округу хірург Попов який років з двадцять незмінно працював у їхньому районі. І хто і коли не стукав у його двері чи вікно, він одразу ж поспішав рятувати людину. Під'їхавши до отенькованого будинку, Василь вішками зупинив коней, скочив на землю, підійшов до знайомого причілкового вікна і на мить завагався. Жаль було чи його сну, а може, й життя. Та що поробиш? На його стук довго ніхто не відповідав. Це було не схоже на чуткого лікаря, який зразу ж схоплювався з ліжка. Та ось нарешті у вікні майнула тінь, і розпачливий жіночий голос запитав Хто там? До Олександра Івановича приїхали. Просимо допомогти хворому. Олександра Івановича немає, крізь сльози сказала жінка. Де ж він? позавчора гестапо заарештувало. І в хаті забився плач. Досвідом близняти приїхали до загону і, не будячи Сагайдака, прочекали біля командирської землянки, поки з неї не вийшов Чигирин. Він по обличчях братів зрозумів, що їх спіткала невдача. Не схотів їхати до нас хірург. Гірше, Михайло Івановичу. Його заарештовано. На цю мову нагодився і Сагайдак. Він мовчки вислухав Романа, зітхнув, щось подумав і сказав. Доведеться вам, хлопці, увечері їхати в Балин. У Балин? Аж засудомило і занудило близнюків. Згадали історію з паскудним кундиком. Дуже їм кортить в отой Балин. А Сагайдак рівно продовжував. Там за містком край села біля самого лугу самотньо стоїть хата ткачуків. У ній живуть мати й донька Ольга. Вона медсестра. Скажете, що я прошу її приїхати до загону. До них краще під'їхати з лугу толошними воротами. Близнята тільки скрушно переглянулись і похмуро пішли до лісового озеречка. Смерком вони неохоче виїхали на розшуки якоїсь загадкової медсестри. Це ж знову доведеться проїжджати місток, за яким стоїть ота верба, де вони скарали паскудного запроданця. Поганяй, брате, не неволься, бо нічого не поробиш, підбадьорив Василь Романа, який завжди так любив їхати, що аж вішки горіли в руках потрібен нам той балин, як зайцеві бубон, буркнув Роман і вйокнув на коней. Обабіч почали відлітати дерева, що так гарно пересівали на осінніх решетах крон срібло місяця. А ось і поля загойдались, і до притихлої дороги підійшла уся в щирому золоті дика груша. А може, це сама осінь зупинилась у своїх невеселих думках. Оце приїхати додому до батька матері, поставити коней у стайню і хватопеком на вечірню вулицю. Невже це буде колись? Невже й до них, старих парубків, пригорнеться дівоча довіра і зорями засяють чиїсь очі? Дурні ж вони, дурні, що до цього часу не зазнали тих чарів які дарує тільки молодість. Знайшов час думати про таке. Василь завовтузився біля кулемета, бо вже під'їжджали до села. Правда, близняти не сподівалися зустрітися з поліцією. Кілька днів тому їхній загін розгромив кущ поліції, до якого входили і поліцаї з Балина. Під час цієї операції дурна куля й поранила Сагайдака видать погіршало чоловікові.